القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم Znači, i to, oni zastupaju da bi se džemat Muhammed a.s. zvao kao ovi danas što se zovu sami sebe zovu šarijsko-maturidijska zajednica hanefijskog fikha, jer očito je da ih IBZ ne sluša i jednako se brani da oni nisu selefije i da nisu na praksi Muhameda s.a.v. nego na praksi svojih djedova i tradicije. وقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات Pa i pored tog njihovog priznanja da su od onih kojima je zapriječeno vatrom, jel da, ovi njihovi saveznici satraše se da umanje taj bidat i da umanju njihove greške, jer pogledajte, kada hođa pozove na djevojačku pećinu, ili njihov glavešina, ili nekakva dovišta, ova stalna komisija za fetvu BiH, to proprate blago, kako se ovi ne bi naljutili, pa im uskratili gostoprimstvo u nekoj od njihovih džamija. رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلا A gledajte kad smo mi u pitanju, onda oni osjećaju veliku potrebu da se oglasi, da jednom razjasnimo koji je to džemat koji se ne smije podvajati, koji se ne smije ostavljati.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 Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu ashabe i sve one koji su njega slijedili i koji će ga slijediti do dana sunnjeg. A zatim najispravniji govor, najljepši govor, najbolji govor je govor našeg stvoritelja Allaha te bareke voteala. Najbolja uputa, najsigurnija uputa, najslađa uputa je uputa njegova poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. A najopasnije stvari po vjeru su novotarije, jer svaka novotarija je zabuda, a svaka zabuda vodi u vatru. Poštovani džemate, draga moja braćo u islamu i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke wa na uputi. Hvala mu koji nam posla poslanika sallallahu alaihi wasallam da ne bi lutali tražeći kako da mu se približimo azzaveđel. Hvala mu te bareke wa ta'ala. Neizmjerna mu hvala na tome. Ja sam noćas Allahovom dobrotom pomoći i voljom odlučio da vam podijelim nešto što se i kako tiče kako nas, tako dina, tako sunneta, tako i one braće koja radi širom Bosne i Europe na uzdizanju sunneta Rasula sallallahu alaihi ve sellem, na uzdizanju Allahove tebareke wa ta'ala riječi bez ikakvog dodavanja i oduzimanja. Kao što sam vam prošli put najavio i rekao i dao sam vam sajt namaza u mešidima koji su jeda u vlasništvu Allaha tebareke bareke wa u 99% slučajeva, to je ono što ja znam, svi su vakupski i ono što sam odlučio, to jest da odgovorim na ove stvari, da odgovorim iskreno da vam kažem i na ove laži koje ćemo lahko inšala utara dokazati, jer ja sam braćo ovdje u Bosni, ja dobro poznajem ovaj teren, ja dobro poznajem ljude koji stoje iza ovoga, ja sam često na točkovima jelda hodam po čitavoj Bosni i nalazim se u džematima od Sarajeva, Krajine, Tuzle, Kotorskog, Maloće i tako dalje i tako dalje i veoma dobro poznajem situaciju. Naime, ekipa redakcije portala Leve Mimberba, jel tako, su oglasili na svoj sajt fetu o našim mešidima. To više nije više nije tajna, na, naprotiv vidio sam da su je skinuli, ne znam zašto, ali su je veoma brzo iskinuli sa sajta što nama uopšte nije ni, ni zasmetalo, a s druge pak strane moguće, moguće da su vidjeli šta su uradili i šta su napisali. Mi ćemo bi ta'ala večeras da dokažemo Allahovim tebareke o ta'ala izunom, dozvolom, voljom i dobrotom kroz kuranske ajete hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi neke od stvari na koje se davno ukazivalo i govorilo ali čini nam se da pored ovoga što nam kršćani rade, židovi rade, što nam rade svi ljudi, mi moramo ovo raditi zato što braćo kažem vam ja sam na terenu mnoga braća mnoga braća me zovu traže na terenu vide šta se dešava i koliko se laži prostire po našim džematima i na naš račun u početku njihove fetve stoji da su muslimani iskušani nepoznatom novotarijom vezanom za džuma namaz i da to pojedine skupine radi ciljano, neutemeljeno i neopravdano. I da se odana. A zatim kako oni osjećaju veliku potrebu da nas javno posavjetuju. Pa niste trebali tako brzo da skidate tu fetu kad je toliko velika potreba bila, bila za time. I zatim kako oni osjećaju veliku potrebu da nas javno posavjetuju. Prvo da riješimo prvu stvar, a to je ko su riječima poslanika sallallahu alejhi ve zajednica muslimana a ko to nije jer su kod ovih koji izdaju fetve džemat izgleda samo oni koji prvi naprave džamiju a nema nikakve veze da li se u toj džamiji uživljava sunnet Muhammed a.s. ili provodi praksa i tradicija djedova na tim prostorima to njima ne samo da je isto, nego da bi stvar bila gora. Oni ili svjesno ili nesvjesno govore ili još žalosniji izdaju fetve kako je današnja IZ taj u kojem bi bio Allahov poslanik sallallahu alaihi i njegovi, njegovi ashabi. Znači, i to oni zastupaju da bi se džemat Muhammed alaihi salatu selam zvao kao ovi dana što se zovu Sami sebe zovu šarijsko-maturidijska zajednica hanefijskog fiha, jer očito je da ih IDZ ne sluša i jednako se brani da oni nisu selefije i da nisu na praksi Mohameda s.a.v. nego na praksi svojih djedova i tradicije. Pa i pored tog njihovog priznanja da su od onih kojima je zapriječeno vatrom, jel da, ovi njihovi saveznici satraše se da umanje taj bidat i da umanji njihove greške, jer pogledajte, kada hođa pozove na djevojačku pećinju ili njihov glavešina ili nekakva dovišta, ova stalna komisija za fetvu BH to proprate blago kako se oni ne bi naljutili pa im uskratili gostoprimstvo u nekoj od njihovih džamija. A gledajte kad smo mi u pitanju onda oni osjećaju veliku potrebu da se oglase, da jednom razjasnimo koji je to džemat koji se ne smije podvajati, koji se ne smije ostavljati. To je neophodno da se pojasni, jer očito, očito da ili im nije jasno, ili neće da im bude jasno. Od Abdullah ibn Masuda, radijala on se prenosi da je rekao, džemat je onaj, i, pa Bakar bio sam, predaju bilježiri Abdurri, u prvom tomu Broj 160. Ebu Samir u Teala kaže, po tekstovima koji naređuju pridržavanje džemata se cilja pridržavanje istini i njeno slijedjenje, pa makar broj oni koji se pridržavaju istine je bio mali. Ovdje nigdje ne stoji primjećete ko je prvi. El Vajsala Inkari al Bidejve Havadis 220, druga strana. Abdullah ibn Mubarek radi Allah je upitan o džematu, pa je rekao Ebu Bekr i Umar, pa mu rečeno, Ebu Bekri i Omer su preselili, onda fulan i fulan, odgovori Ibn Mubarek. I oni su preselili, rekoše ponovo, Abdullah Ibn Mubarek tada reče, onda evo Ebu Hamza Sukar i Džemat, sam, Šarhov Sunne, prvi tom, 216. strana. Dakle, iz ovih dijelova, Sarafu Asalih jasno je ko predstavlja džemat, kojeg smo se dužni pridržavati i kojeg ne smijemo napuštati. Pa je li to Današnja islamska zajednica džemat od koje se nije dozvoljeno odvojiti. Kako kada oni jasno kažu da njihova akida nije ehli sunneta od džemata, već maturidijska ili šarijska. A opće poznat je rat ehli sunneta protiv ovih skupina. I znamo da ehli sunnet od džemat, da su kudili Huduri ove na svakom koraku. Tako Ibn Abu Barra Hemahullah Teala prenosi govor poznato maliki učenjaka Ibn Huvejza koji u komentaru Malikovi riječi kaže i ne prima se svjedočenje novotara i sljedbenika strasti kod imama Malika i ostali naši drugova su apologetičari ahlul keram. Svaki apologetičar je sljedbenik strasti bez obzira bio on Ešarija ili neko drugi. Njima se u islamu ne prima svjedočanstvo, takvi se bojkotuju, trebaju se odgojiti pod navodnim znacima zbog svoje novotarije, pa ako ustraju novotariji, od njih se treba zaštražiti pokajanjem. Džanu bjani fadli. Pitam se, šta bi tek rekao večera ovaj kada bi vidio danas one koji hrle šarijama i maturidijama, hvale ih i smatraju džematom muslimana kojeg nije dozvoljeno napustiti, dok selefi nisu prihvatali čak ni njihovo svjedočenje. Ibn Abdelbar, rahimahullah, također prenosi u svojoj knjizi El Intiqao, trojice imama, Malika, Šafije i Ebu Hanife, njihovu zagranu izučavanja apologetike, te njihov ukor i proglašavanje novotarima onih osoba koji se bave time. To prenosi Ibn Kajim u svojoj knjigi Ištimalu Džujuši el Islamije. A šta su ešarije maturidije, braća moja, do ashabul kelam, apologetičari. Ebu Hasan al Kerđi, poznat ili u petom stoljeću po Hidžri, kaže imami šatijskog mezheba odvijek odbijaju i negiraju da budu pripisani ešarijskom mezhebu. Odriču se stvari na osnovu koji je šari, to jest Ebu Hasan Rašari koji se na kraju svog života pokajao i vratio u okviru Ahlu Sunneta džemata. Izgradio svoj mezheb i zabranio svojim drugovima i ahbabima približavanje šaritskom mezhebu. Kaže dalje, to sam lično čuo od nekoliko imama šehova, izbjegavaju šarije i njihov mezheb u suli fikhu, a kamoli u sulima temeljima vjeri. Pogledajte nije 238, 239. Što se tiče uleme Hanefijskog mezheba, opće je poznato da imam Tahavi živio u vremena Bohasana Rešarija i da je napisao poznato djelo Tahavijeva Akida da bi pojasnio vjerovanje imama Ebu Hanife i njegovih drugova. Tahavi prenosi od Ebu Hanife tekfir osobe koja negira da je Allah iznad arša. Šta više, i tekfir osobe koja zastane po tom pitanju. Koja zastane po tom pitanju. A opće je poznato da je šarije maturidije negiraju Allahovo uzdizanje na aršom. Što se pak tiče u Leme, Hambelijskog on je još od momenta u kojem je Imam Ahmed proglasio Ibn Kulaba, a on je u stvari istinski osnivač šarijskog mezheba novotarom i naredio da se bojkotuje. Još od tada Hanbelije vode dugu bitku sa šarijama. Hanbelije su iz Bagdada izbacivali svakog vajza koji bi svojim pričama provlačio nešto od šarijskog mezheba. Od šarijskog mezheba. Ibn Kuseri je samo jedan od onih koji je zbog toga bio ištiran. Pogledajte Muntazam i Ibn jazija događaje koji su se desili 633. 669. i 675. hijđratske godine. Šev Islam, Ibn Tejmije i njegov učenik Ibn Kajim su napisali nekoliko knjiga u kojima su pojasnili zabludu šarija, poput knjiga, ti se nije, El Fata, Al-Fetava al-Hamevije, al-Imam, Šolšije u Islama, Ibn Kajim je također napisao Kasiretenu nije i Faul, ali i tako dalje. A da ne ispominjemo govor lene džaha i ta dila o imanima i šarijskog i maturidijskog mezheba. Na kraju ćemo spomenuti nekoliko tačaka kojima se maturidije šarije razilaze sa el sunnetom, džamatom, u samim temeljima vjere. Prvo, izvor primatanja vjere, kod njih je na prvom mjestu razuma, kod nas ne. Allahova knjiga je sunnet poslanika. Drugo, tebi, koja ali sunneta ima tri uste tevija dok šarije tebi svode na tevi ar I gotovo nigdje nećete naći spomena o najvažnijoj vrsti vida, to je u uluvije. Treća stvar gdje se razilazimo, iman, kod ahli suneta je govori djelo, dok se šarije maturidija murđio u pogledu imana. Dijelo udova kod njih nije ruklimana, šta više veliki broj njih ne svrstava ni govor jezika ruklimana. Četvrta stvar gdje se razilazimo. Kod ehli suneta Kur'an je Allahov govor i nije stvoren, dok kod Ešarija, pored njihova nastojanja da se teoretski suprostavimo tezilama u njihovoj tvrdnji da je Kur'an stvoren, u suštini govor njihov je govor Peto, Allahova svojstva i tu se razilazimo. Opće je poznato da oni da su izokrenuli Allahova svojstva koje šarije maturidija njihovo ograničavanje sifata na 7 ili 8 što je oprešno akidi ahli suneta vol džemata. Pored gore, navedenom, ešarije se sa sunetom razilaze i u pogledu kadera, racionalnog pojmanja ružnog i lijepog i brojnim drugim meselama. Njihova mržnja i netrpeljivost prema učenjacima Ahli Sunneta je opće poznata. Šta više, neki od njih su protekvirili šeju Islama i Dontenju i njegovog učenika Ibn Kajma. Nakon svega, poštovani džemate, postavljamo pitanje da li to islamska zajednica sa svim pomenutim stvarima i bilatima, a da ne i govorimo o kufrijatima među njima pojedinaca koji imaju predstavlja džemat kojeg se obaveza pridržavati i koje ne smije napustiti. Zato, braćo, bodrimo braću i navalimo na gradnje mešida u kojima će u kojima će se oživljavati sunnet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem i njegova riječ. Pravo je čudo kako je ovoj komisiji za fetve to sljedeći, da, u Sarajevu, Travniku, Bugojno, Zelici, Tuzli, Krajini i drugim promaklo tu da su džanije sve blizu jedna drugoj, jer to je jedan od njihovih dokaza da ne može blizu u kojima, iako nisu pune i nema potrebe, održavaju se džume namazi. S tim u vezi mi osjećamo veliku potrebu da i na to napomenemo pa nek i njima proslijede ovu fetvu. Grad Nagla za vašu informaciju sa druge strane obale. Idući Bosni, idući prema Bočinji ima tri džamije, sve su u 400 ili 500 metara. Sve su u 400 ili 500 metara jedna do druge i u vlasništvu su I Ja im zato predlažem, ja im zato predlažem, Bada znam da nema nikakve potrebe da budu jedna do jer u jednoj džamija gore u iznad Kuršumlije samo je deset ljudi konstantno na džumi maza. I pogledajte, i savjetujem i ja im predlažem da izdaju fetve našoj braći koja idu na džumu u bočinu. i prolaze ne samo pored ove tri džamije, nego svi imaju u svojim mjestima još po jednu, a po vama je to cijana i prolazak kaj toliki džamija idući na džumu u Bočinu. Onda izdajte braći fetvu da ne idu jer je to po A mi im kažemo braćo idite u bočinu na džumu, ne idite. To kažemo mi. A po vašim fetvama oni ne bi smjeli da prolaze na otarske mečide i da idu u bočinu na džumu. A po našim braćo idite u bočinu i nemojte da idete kod novotare pod membere. I da bi stvar još bila gora, gora. u maglenju je nedavno napravljena još jedna ogromna džamija 500 metara od Kušumlije, a dalje je bilo potrebe, otižite u nju na namaz i sve će vam, i sve biti jasno. U svojoj fetpi pišu da smo organizovali džume u privatnim objektima, Napredujete, nisu više šupe i garaže, mašala. Lično znam naši mešida, kako sam rekao na početku, koji sudaju. A što se tiče privatnih mešida kako kažete, morat ćete mi donijeti odgovor na sljedeće pitanje. Aktivna islamska odmladina u Zenici je imala prostorije u kojima je imala razne aktivnosti, kao i organizovanje džumije namaza i to je trajalo nepunih deset godina. Na tim mineberima su se penjali skoro svi ili sve najeminentnije daje u to vrijeme. I muđahidi izašli iz džihada. Pa bih zamolio stalnu komisiju za fetve www. Mimberba ili redakciju portala da mi donese dokaz o valjanosti tih džuma džuma namaza, jer po njima to je privatni stambeni objekat za koji se plaćala kirija, a to se kosi sa njihovom fetvom ili dijelom njihove fetve. Ne mogu da vjerujem da su svi, po... možda su zato i ukinuli džume, ali ako su pogriješili ti deset godina i griješili na očigled toliko šehova koji su dolazili, onda čekajte i kod nas deset godina možda smo i mi pogriješili i to nije sve jer i u Bočini isto tako objekat, a vi to dobro znate nije bio vakuf iako se nije plaćala kirija u toj fetvi dalje stoji da u istoriji islama nije poznato da se neko odvajao od zajednice muslimana to su riječi istine kojima se želi reći neistina. Riječi istine su da se niko nije odvajao zajednice muslimana i to niko ne osporava i ne smije. Ali je problem šta je za koga zajednica muslimana. I to što ste vi preformulisali fetve islamskih učenjaka i stavili u pogrešan kontekst, u stvari stavili onako kako vama odgovara. Jer, se, jer one se za vašu informaciju odnosno na primjer, za sljedeću situaciju, da je u Bočini napravljen nešto što jest i nema bidata u njemu i osuneta je, jer niko ne može i da pravi blizu njega drugi, osim ako je tjesno u njemu, jer je taj mešit od i nisu novotarski, pa tako sunet donji već gornji, neće ostati donji i oživljava se. Ili u naoči, kad bi neko pokušao da napravi drugim selu, to bi bilo vidati notarija, jer je taj mešćid građen za oživljavanje sumeta. Ali kad već napominje maoču, njima ste pripisali nešto drugo, jer vam i to ne odgovara. Pa da, to i radite kogod nije sa maturidijama, vi ga okarakterišete nekakvim svojim podmuklim podmetanjem dokaza, riječima istine kojima želite dokazati neistinu. Dalje u fetvi stoji da je to poslanikova praksa i njegovi ashaba, to su krupne riječi koje govorite. To su veoma krupne riječi koje govorite. O strukturi poslanikovog sallallahu alaihi džemata ne treba posebno govoriti jedino vama, jer historija ne pamti da je neko od Selefu Sali osjelotare, branio ih, pozivao njihove dženate, pisao članke u novinama o njihovim uspjesima, branio njihove stavove, trčao na njihove sastanke, dodvoravao im se, dogovarao sa njima, ublažavao njihove širkijate i bidate, Hvalio njihove uglednike, novotare, vođe novotara, političare i slično. Navešću vam samo neke od primjera kojima su učenjaci ali sunnata val džemata novotar od sebe i to iz knjige koju je preveo jedan od urednika vašeg portala koju vam toplo preporučujem. Imam Havi Rahimahullah kaže Molimo vlada na nas učvrsti u vjerovanju, da nam njime zapečati naša djela i sačuvala nas od različitih strasti, razjedinjenih mišljenja, loših pravaca, oni koji su se suprotstavili sunnetu i džematu muslimana, a vezali se za zabludu, mi ih se odričemo, oni su za nas zalutali i predrencu. Šeha Kivetu Tahavije ibn Ebel Iz al-Hanefi 520. Imam El Begavi kaže, rahimahullah, ashabi, tavini, njihovi sljedbeni neprestano su bili u saglasnosti u pogledu neprijateljstva i izbjegavanja sljedbenika novotarija, šarhavi, Prvi tom strana 227. Imame Šatibi kaže Spašena grupa su sljedbenici sunneta kojima je naređeno da budu neprijatelji prema sljedbenicima novotarija, da ih progone, da kažnjavaju one koji im se priključe u njihovom pravcu. Nama je naređeno da im budemo neprijatelji, a njima je naređeno da nam budu prijatelji da se povrate u džemat. Ali, ali ti sam imam Šatibi 120 kroz 1. Imam Osman Ismaila Sabuni, Rahimahullah kaže, prenosi priču o sljedbenicima sunneta. Oni mrze sljedbenike novotarija koji su unijeli u vjeru ono što nije od nje. Ne vole ih, niti se sa njima druže. Akidetu Selef Ashabul Hadis, imam Sabuni 118. Opisao je, međusobno se vole radi vjere i mrze radi vjere. Čuvaju se rasprave o temeljima vjere, razmirice o Izbjegavaju sljedbenike novotarija i zabluda, bore se protiv novotarija ta'ala i sljedenika ružnih i sramotni strasti. A kidetu selefa shabul hadis nam sabuni 117. Značenje odricanja od strasti ostvarilo se kod naših prethodnika selefu salih pa su se udaljili od njih i javno ih se odrekli. Među njima su javno obznanili da je preziru i mrze. Od Ibn Abasa, radi prenosi se da je rekao, nema mi na zemlji mrži ljudi od kaderija koji mi dođu, pa se sa mnom pamće o kaderu. To je samo zato što oni ne znaju Allahovo određenje i da Allah azzavadžal neće biti pitan za ono što čini, oni će biti pitani. Rađurija šarija 213, od Ibn Omra, radi Allahu, prenosi se da je rekao kaderijama, obavijesti da se ja njih odričem i da su oni od mene čisti. Šehnu Sunan Begavi 220 7 plus 1, Rađurija Šarija 205. Al-Fudali kaže, duše su sjedinjene vojske. One koje se poznaju spoje se, one koje se ne poznaju raziđu se. Nije moguće, nije moguće, kaže Al-Fudali jad, da se sljedbenik sunneta druži sa sljedbenikom bidata, osim iz nefaka, osim iz licemjera. Alibane 456 kroz 2. Također je rekao, ko, El Fudal ibn ko zavoli notara, Allah će mu njegovo djelo upropastiti i izvaditi svjetlo Islama iz njegovog srca. Alibane ibn Meta, 440. Šaru sto Behari, 138, govorio bi, ko on, Rahimahullah, volio bi da između mene i novotara bude pregrada od željeza da jedem sa židovom i kršćaninom, draže mi je nego da jedem sa novotarom. Šarh, usulu i teqade, halusune val od Efsa i nam dva rabija kaže, prenosi se da je govorio, da sa mnom u kući budu majmoli i svinje, draže mi je nego da sa mnom bude čovjek od strasti. Šahri te kada je kaj, ali banim beta, 667 kroz 2. Abdullah ibn Al kaže, nije bilo mrži ljudi Muhammedu ibn Sirinu od onih koji su uveli u kaderu ono što su uveli. El je šarija 219. El Ibn Pozvan je da okupa mrtvaca. Krenuo je sa ljudima i otkrio lice mrtvaca pa ga je prepoznao. Rekao je, priđite ovom vašem prijatelju, ja ga neću gašeniti, vidio sam ga kako zajedno hoda sa novotarima. Elibane, kobra jednu mrta, kroz dva, odricanje slebnika strasti, i nije samo ograničena na srčano vjerenje ili govor jezikom, nego je to životni pravac koji ima svoja znamenja i znakove. Od znakova odricanja ljudi novotara je i suprostavljanje ima. Čovjek neće uistinu odreći se sve dok se ne bude odricao njihovog pruta i njihovog, njihovog puta i pravca. Najveće suprotstavljanje novotarijama je pridržavanje za sunnet kojeg su oni odbacili i ostavili ga iza svojih leđa. Učinjak Elber i Meula kaže, ko spozna ono što su ostavili novotare od sunneta i čemu su se suprotstavili, pa ga se pridržava, on je sljedenih sunneta i sljedenih džemata. Ima pravo da bude slijeđen, potpomognut i čuvan od onih je o kojima je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam dao posebnu oporuku. Šarhu Sule Elber 107. Suprostavljanje ispravnih prednika prethodnika Sali i braćo novotarima bilo je u onim stvarima za koje inače nema nikakve smetnje. Bojeći se za one stvari kojima bi to moglo naštetiti. Preventivno radi, jel da? Čuvali su se djela, pa makar u njima ne bilo smetnje. Bojeći se da je ne snaže ono u čemu ima smetnje. Esujuti 25. Od znakova odricanja od novotara bilježi šehe še, e, Tartuši, Havadisu Strana 25. Od znakova odricanja od novotara jeste da se umanjuje njihova vrijednost, da se potcijenjuju, omalovažavaju i otkrivaju njihove mahane. Potrebno je pojasniti ono zbog čega će ih se ljudi čuvati i ne pokazivati im poštovanje kako obični ljudi, kako obični ljudi ne bi bili zavarani njima i stavljali na poziciju koje oni nisu dostojni. Sufjana Savri kaže bilježi je šatiri 113 kroz 1 ko sluša notara, Allah mu neće dati koristi od onoga što je slušao ako se bude sa njim rukovao postepeno prekida veze islama zbog toga je taus vidješ Mabed al kako kruži oko Kabe rekao ovo je Mabed omalovažajte ga pod hitnoga, ga zato nema poštivanja i rukovanja, nego novotar mora ostati prezen, pa makar bio i na najsvetijim mjestima, makar ispod prekrivača kjave a ne u svojoj tradiciji šestogodišnjoj. Kako je njegov grijeh samo velik, kako je samo njegov grijeh velik. Kad bi se sljedbenici suneta odrekli novotar, respektovanja i poštovanja, valahi, valahi novotar bi ostali, ostali bi prezreni. Nakon što se odabrani, Salafu Salih odrekli novotarija i pozivača u njih. su im uputili selame, želeći da sjede sa njima i da ih poštuju. Neki su čak i dalje otišli, odričući se nauka novotara. Nisu im podučavali, niti od njih učili, iz da se njihove sumnje ili strasti uvuku kod drugi. Bojeći se ove štete i odbijajući od onoga čega su se udaljili, ispravni pretvornici nisu imali povjerenja ni u čemu kod novotara u pogledu nauka Allahove vjere. To je potvrdio i šeo Islam ibn Tejmije u svojim fetvama na dvu fetava šeo Islam ibn Tejmije u 20. tomu strana 528 kaže pozivaču bidaca ne prima svjedočenje neće se klanjati za njih niti će se od njih urimati znanje pošto su sumnje, bidati, neispravna mišljenja bila proširjena po knjigama novotara, koje su se gotovo prihvatile, sve preplavile Naši ispravni prethodnici su se odrekli i knjiga sljedenika bidata osudili i obezvrijedili. Ibn Kudana kaže, ispravni prethodnici Selefu su zabranjivali druženje sa novotarima i gledanje u njihove knjige, a kamoli sjedanje i gledanje u njih. Imam Adabu babu al mufleh 232 kroz strana 11 ima ka kaže neće se nadoknaditi šteta na štete za spaljivanje i uništavanje knjiga novotara. Od Muhameda el Mervezija prenosi se da je rekao Ahmedu osudio sam knjigu koja ima loši stvari šta misliš ti da li je podaren ili spalin rekao da da da da spalije spalije vjerovjesnik sallallahu alaihi ve u ovoj ruci je vidio knjigu koju je prepisao iz Taurata šefata, a zadivila ga je njegova saglasnost sa Kur'anom. Lice Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, zacrvenilo se, naljutio se, pa ju je Omer ponio do peći i bacio u nju. Sve knjige koje sadrže suprotstavljanje sunetu nisu dozvoljene, nisu dozvoljene, već i je halal uništiti. Za ummet nema ništa štetnije. Kaže, kaže ovaj učenjak, a sahabi su palili sve mushafe koji su se razlikovali od osmanovog mushafa, bojeći se razilaženja. Šta bi tek bilo kada bi vidjeli ove knjige koje su uzrokovale razilaženje i razjedinjavanje umeta. I šta bi tek bilo kada bi vidjeli ove, ljude koji pozivaju na jedinstvo muslimana, ali sa literaturama i vođama ovih literatura. Imam Ahmed također kaže, nije nikome potrebno da se druži miješa i bude prijazan prema sljedećima novotara. El Ivane Kubra ibn Beta često se vam kaže, imamu Ahmedu došao je neki čovjek i rekao da je iz Mosula i da su većina stanovnika te pokrajine džahmije. Rekao mu je da ima mali broj sljedbenika koji ga vole i da se počelo pričati o pitanju El Karabisija. Imam Ahmed je rekao, čuvaj se, ne nemoj sa njim pričati niti ko sa njim priča. To je rekao četiri ili pet puta Tarih Bagdad 65 kroz osam. Mifdah ibn Muhelhe kaže, kada bi ti novotar sa kojim sjediš govorio o svojoj novotariji, ti bi ga se čuvao i od njega pobjegao. Međutim, on prvo navede predaju sunneta na početku sjedenja, a zatim ti uvede svoju novotariju koja možda, koja možda uđe u tvoje srce, pa kada će onda izaći iz nje? Ali Bana Kubra ibn Beta 444 kroz 2 ibn Beta el Akberi kaže, od sunneta je imam Ibn Meta Lakberi kaže, od sunneta je izbjegavanje svakog onoga koji nosi uvjerenje o onome što smo nas pomenuli, to jest novotarijama, njegovo izbjegavanje i mržnja prema njemu. Također, treba izbjegavati one koji jateljuju, pomažu ih, brane i druže se sa njima, makar se takav pozivao da slijedi sunnet Elibane Kubra ibn Beta 228. Neka se Allah smiluje. Imamo ibn i on govori po i mudrosti, jer nakon pojašnjenja da je izbjegavanje sljedbenika strasti novotarija i mržnja prema njima jedan od temelja sunneta upozorava na one koji pomažu, prijatelju, štite i druže se sa sljedbenicima novotarija, makar pokazivali privrženost ispravnim prethodnicima Selefu Sali. Oni se pripisuju novotarima, spadaju pod isto imeni propis i istovjetno se sa njima postupa u pogledu izbjegavanja i drugog ovo su također pojasnili mnogi imani. Dokaz za ovo. Dokaz i uporište svim ovim imanima im je predaja hadisu Ajše radi anha u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže duše su ko sastavljene koje se od njih upoznaju sjedine se a koje se ne poznaju razliđu se bileži imam Buhari 3336. Šejh Abdulaziz ibn Baz u komentaru knjige ponavljam, šejh Abdulaziz ibn Baz rahimehullah u komentaru knjige vrijednosti Islama u pitanje da li se pod propis notara svrstava onaj koji hvali sljedbenika notarija rekao je da u to nema sumnje ko hvali notara, on poziva njima, on je njihov baja, propagator, molimo Allaha za ispravnost. Ostavljam na razmišljanje urednicima ove fete da procjene da li ovaj samo mali dio u moru dokaza dovoljan da se okanu, vrate sumnetu i ograde od onoga što pišu i lažu. U protivnom dokaz donesite kulhatu burhana kubin kultum sadahin ako je istina, ako je istina što kažete. Zatim navode dalje, kažu da to je sve radi očuvanja jedinstva muslimana. Istina jasna ko dan, a to je da je poslanikov sunet jest radi očuvanja jedinstva muslimana i njegova želja ne zbraću jest bila normalno da se očuva jedinstva muslimana. Ali nekako vi to zagovarate. Da vidimo šta kaže Allahov poslanik za koga tvrdite i moramo svi tvrd da je imao želju i naređeno mu da šta da Kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ibn Hisham prvi tom 502 503. Musliman ne smije podržavati i pomagati onoga koji uvodi novotariju vjeru. Ako to učini, neka ga prati Allahovo prokletstvo i njegova služba do sudnjeg dana. Od takve osobe se ne prima pokajanje, ani pravda. Zatim dalje kaže, zatim dalje kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi o jedinstvu i očuvanju džemata muslimana za svaku stvar za koju ne mognete naći zajedničko rješenje, obratite se Allahu, potražite to njeno rješenje u Kuranu i sunnetu Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Jedno od najgorih zala koje se proširilo u umetu i koje je zakompliciralo i postalo nejasno mnoštvo ljudi jesu novotarije. Njima se želi dopuniti ono što navodno Allah nije dopunio. Želi se reći da vjera nije upotpunjena. Poslanik sallallahu alejhi u svakom svome obraćanju na hudbi kaže: kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći svima nama toliko važnu stvar da je govorena na svakoj njegovoj hudbi, ali i selatu wasalam. Najgore su uvedene stvari, a svaka uvedena stvar je novotarija, a svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Također, Allahov poslanik, radi očuvanja džemata i svi u nas, kaže u zadnjim generacijama moga umeta bit će ljudi koji će vam pričati ono što niste čuli ni vi ni vaši očevi. Zatim savjetuje Allaho poslanik sallallahu alaihi veselem, zato i se čuvajte. Hadid bilježi muslim Prvi tom, strana 12, poslanik sallallahu alaihi veselem kaže o Medini, u ko u njoj uvede nešto novo, vidat, ili dadne utočište novataru, neka je na njega Allahovo proklestvo, proklestvo meleka i svi ljudi, Allah od njega neće primiti ni obavezno, ni dobrovoljno djelo. Bilježi Buhari, Kitabu Istisam, 187, a tim bilježi i imam muslim. 994 kroz 2 1366 broj hadisa a u Buhari je to broj 7306 imame Šatibi kaže ovaj hadis komentar hadisa koji smo rekli ovaj hadis u općenitom kontekstu obuhvata svaku uvedenu stvar suprotno šeljatu a novotarije su najružne, najružnije uvedene stvari Ali Ihtisam imame Šatibi 96 strana kroz jedan. Izbjegavanje odbacivanje sredbenika novotarija jedan od najvećih temelja vjere kojim se muslimanu čulo vjera i čime se štiti zla i propasti novotarija i zabluda. I propasti novotarija i zabluda. Draga moja braćo, oni, oni stavljaju funkciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem na koju funkciju, koju funkciju reis obavlja. Reis Mustafa, pitam se s pravom, bez dadog njihovog vrhovnog vođe, jer mi to nije cilj, niti me on apsolutno zalima. Da li vi to radite nesvjesno ili svjesno? Tako vam Allah odgovorite mi. Da li stvarno mislite da je ovaj džemat na čelu sa Mustafom, sa Mustafom, džemat poput džemata Muhameda sallallahu Tako vam Allah, da li to Stvarno smatrate ili radite svjesno ili nesvjesno. Lično smatram, lično smatram da vas nemam čime opravdat, niti me zanima, jer tvrditi da je praksa ove IBZ na čelu sa njihovim rejsom, da je to praksa poslanika, ali i selatu veselam, i njegovi ashaba, to je laž na sav umet i na poslanika, ali i selatu veselam. U protivnom, dokažite i pokažite nam praksu ove IVZ i uporedite to sa praksom poslanika, salallahu ali veselam i njegovi ashaba. I da bi stvar bila gora, to dokazujete nešto hadisom poslanika sallallahu alejhi i ponovo stavljate u pogrešan kontekst. Kao poslanike birao dvije dozvoljene stvari u šerijatu, na primjer lašu subhanala subhanala, to jeste, ali dozvoljene stvari u šerijatu i zašto to stavljate u te stvari? Zašto pita vas, navodite taj hadis u ovim dokazima? To je na primjer da musafir može kratiti namaz, da ne posti kao musafir u dozvoljenim stvarima, i zato u toj feti samim hadisima pobijate sami sebe. Kada bi poslanik trebao da bira, da klanja, to hadisa, između grije, ukoliko, u stvari ne bira, ukoliko bi bila grije, on bi bio prva osoba koja se udaljila od tog grijeha. Nemojte mi samo reći da bidati i novotari nisu grijesi. Tako vam Allah, pitajte sami sebe. Pitajte sami sebe, kada bi poslanik trebao, sallallahu alaihi wasallam, da bira, da klanja za novotarem ili čovjekom koji je od šta bi izabrao? Ponavljam, Pitajte sami sebe i štetve poslanika sallallahu sallam i njegovu praksu u selefu Kada bi poslanik trebao da bira, da klanja za notarem ili čovjekom koji je od sunneta, šta bi izabrao? Dajem vam roka do sudnjega dana da odgovorite sa dokazom. Vi niste i nećete da napravite razliku između čega dozvole klanjanja za notarima i pozivanja saradnje sa novotarima. Ne, ne, ne, nego ste ponovo i to konstantno radite svjesno izvrnuli činjenice, a to je da ste propis klanjanja za novotarima preformulisali i napravili od toga propis saradnje i organizovanja sa njima. Veoma nešto moram vam priznati zato ste i lagali neki od vas, jel da, ne svi, da mi ne hranjamo za novotarima, da ih tekvirimo sve redom, a ne da mi nećemo da sarađujemo sa njima. I to ste, moram priznati, svjesno uradili ili, ili ste u očitoj zabludi. Čini mi se, moram vam reći, da ovakav postup i ovakav pristup dokazima ima samo jedan narod i u postupku puno sličite njima, Puno slučite njima, potražite o kakvom se narodu radi. Pozivam vas da jasno i glasno izdate fetve u kojima Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam stoji da je on dozvolio da se sunnet prikloni novotar, radi mudrosti i očuvanja sunneta, a s ciljem da se ne cijepa jedinstvo musla, kako hoćete. I naprotiv, da se oni koji to neće napadnu i da im se ospori osnivanje mešćida u kojima u kojima minberi služe samo za oživljavanje njegove prakse sallallahu alejhi ve sellem. Pozivam vas da izdate fetve u kojima poslanik alejhi salatu ve selam dozvoljava saradnju sa ljudima koji ne klanjaju, psuju Allaha te bareke rugaju se njegovim, njegovim robovima, Donesite fetve u kojim poslanik sa dozvoljava saradnju sa šijama, halu novotara, psovanje, sufije, političare, svoju tradiciju. Donesite fetve u kojima on dozvoljava da se odobrava tradiciju djedova u kojima on nauzubila mrzi bradu dozvoljava e, da se ne prati nogavice, da se osnivaju dovije turbeta, rundaju se nikavima, ne daju da se u medrese upisuju sestre, kojima će dozvoliti da se jedan pas nevjernički Željko Samarić, Željko, dalje Samarić nije bitno, slika sa medresanticama, gazi ustrebe medrese i tu sliku javno obznani i pošalje i stave na nekakav and roll časopis. Pozivam vas da, da fete u fetve koji poslanik sa ne dozvoljava da se setra, sestra ponikavo upiše na medresu, da izdate fetve u kojima poslanik dozvoljava bojkot oni koji oživljavaju njegov sunnet, u kojima poslanik odobrava međureligijski dijalog, u kojima poslanik odobrava sta, slanje vojnika u nevjerničke vojske radi maslehe, u kojima dozvoljava čestitanje Božića, dozvoljava miješanje muškaraca i ženja, dozvoljava da njegovom džematu ne moraju svi klanjati i da budu svi mješani, dajem vam rok beskonačno da donesete dokaze na kraju fetve širno i mudro i precizno kako to samo njima dolikuje stavljaju upitnost i namaza sa našim džumama tim fetama pa vi ne znate šta je u našim srcima braća pa muslimani jesmo fascisti, a ali smo muslimani jest da tu ima svega ali smo vam ipak braća nismo neznanice, jel da pa ćete nas vjerovatno opravdati zatim dalje na kraju govore na kraju govore da bi se svi prethodnici od nas ogladili Braćo moja draga, nakon ovih dokaza koji su vam pročitao, ostavljam vam da sami, da sami ovo prokomentarišemo. Hvala Allahu te bareke da nismo sa vama. I hvala mu uzvišenom da nismo takvi kao vi. A ako ste sigurni u ispravnost postupaka te vaše i VZ, onda molite Allaha za vođel da vas proživi sa njihovim hođama i vođama. A mi ćemo da nas proživi sa vođama sunneta Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. Zamislite, zamislite braću koja kontradiktornost. Kažu, željeli su sačuvati, to za nas govori u toj Kao što smo napravili mešide i imamo ono hude po kažu, željeli su sačuvati autentičnu praksu poslanikovog načina obavljanja i namaza, a učinili su bidat, pogledajte ovo, pogledajte ovo, znači oni ne sumnjaju u naše namjere koje su u praksu provedene, ali ipak ne mogu izdržati, a da to ne nazovu bidatom, subhanallah, braćo, pa je ovo normalno, a što je još gore, oni su ti koji ljude opravdaju nije jel da, pa kod njih Vidjeli smo čitali i psova lane ozubila, on možda ne zna, moramo ga opravdati, pa ne znaju i kršćani su u zato što ne znaju, pa zašto njih ne opravdate? I na kraju, ili na kraju, nezaobilazna njihova briga o umetu, kažu, obavezno treba zatvoriti takve mešćide, a zatim poznata njihova šubha i laž, ako kaže, takve smatraju muslimanima. Pogledajte što radi na kraju stavljaju, kaže, ako smatraju, kažemo im ponovo, ovo ako smatraju, Allah vam naređuje da provjerite. Znači, niste provjerili, ponovo ste ušli u grije. Mi novotare sve generalno i sve ne tekvirimo. Generaliziranje u tekviru, to jest svi su nevjernici, savjetuju mi da pročitaju Selasjeniju pa da vide da smo mi tu jednu od grešaka u u tekviru koje šeji Magdi si napisao davno naučili, ali je izgleda oni ne znaju. Ja bih preformulisao ovaj njihov kraj fetve, a to je da ovaj kraj fetve, kako kažu, ako ih smatraju muslimanima, nije ništa drugo nego davanje do znanja vlastima ove države, da smo mi faktor koji država mora riješiti i da oni nemaju s ovim mešćidima ništa i da se ograđuju od ovakvih skupina koje pozivaju izvornom učenju Allahove knjige i oživljavaju i uspostavi pravde na zemlji, a to je Allahova riječ i riječ njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Molim Allaha da budemo oti. Amen, ja rabil alamin. Sada ćemo pročitati o tome čija je to džuma, čija je to džuma ispravna. Islamski pravnici uvjeti u tri vrste posebnih šartova. Mimo šartova pet dnevni namaza, za džemu namaz, šartove obaveznosti, valjanosti i istovremeno šartovi obaveznosti, valjanosti. Po šartom obaveznosti se podrazumijeva, ono bez čijeg ispunjena namaz nije obavezan poput punoljetnosti. Idemo redom. Šartovi obaveznosti, to jest, jel da, da bi neko bio obavezan klanjati džumu mora biti muškara slobodan, punjetan i tako to znamo. Zatim šartove valjanosti i šartove koji su istovremeno šartovi obaveznosti valjanosti. Znači i onaj prvi i onaj drugi. E, mi ćemo se da vidimo ovim valjanostima. Kaže, islamski pravnici uvjetuju za valjanost žive naravno ako zanemarimo razila razilaženje. Četiri šarta, uvjetuju tri šarta koji su isto istovremeno šartovi i obaveznosti i Ti šartovi su jedan, nastupanje vremena namaskog, održavanje hudbe prije namaza, obavljanje džime u džematu sa određenim brojem klanjača, dozvola vladara, ne obavljanje namaza na više mjesta jednog gradu bez potrebe, da se kanja u naseljenom mjestu, gradu ili selu, da se kanja u džami i za imamom koji nije musafir pod jedan, nastupanje namaskog vremena, govorimo mišljenja učenjaka. Za ovaj prvi šad, većina učenjaka, džumhur, smatra da džuma nije ispravna ako se klanja prije nego što sunce pređe polovinu, polovinu neba. Zatim dalje, po dva, održavanje hudbe prije namaza. Za ovaj drugi šart se u mnogim fiskim knjigama navodi da su islamski pravnici složili da održavanje hudbe je šest šart ispravnosti džume namaza. Međutim, istina je da su se različili u tome što jedni uslovljavaju dvije hudbe, a drugi samo jednu. Dalje, treći, obavljanje džime u džematu sa određenim brojem klanjača. Za ovaj treći šart, islamski pravnici su se jednoglasno složili da je obavljanje, obavljanje u džematu šart valjanosti ume džemaza na što upućuje hadis Tark Šihaba, klanjanje džime namaza u džematu je obaveza. Osim za četiri osobe, roba, žena, dijete i bolesnika. E, idemo dalje. Šafije, Hanbelije su uslovili 40 klanjača, dok je šart kod Malikija 12. Neki kažu da je šart dvojica mimo imama, drugi 30. Hanefije dokazuju svoj stav jezičkim putem, je da je najmanji broj za množinu, džemom 3. Šafije, Hanbelije se drži Adisa u prvoj hudbi prije Hidžre, poslanika u se navodi da je broj klanjača bio 40. Malikije dokazuju Adisom gdje se navodi da je poslaniku sa ostalo 12 ljudi na džemi, kada su ozvasili, našli da i tako dalje. Nije teško primijetiti, braćo moja, slabost ovako Allahovog dokazivanja da bi najmanji broj bilo za šar za valjanje džume namaza. Ispravno je. A Allah najbolje zna da je najmanji broj onih koji čine džemat u ostalim namazima, također džume namazu, Dvije osobe. A zato dokaz je vjerodostojni hadis od Ibn Abasa radijalahu anhuma u kojem navodi da je noćio kod tetke Mejmune radijalahu anha žene poslanika sallallahu alaihi pa je poslanik ali i salatu wasalam ustao i klanjao noći namaz da mu se Ibn Abbas pridružio pa su klanjali u džematu Buharija 699 muslim 763 Onaj ko tvrdi da se džuma razlikuje po ovom pitanju treba da donese validan dokaz. Dozvola vladara čudna je stvar kako neko proglašavanje džime koje nije odobrila islamska zajednica proglašava ništavnim, dokazujući to šartom dozvole vladara. Da ovo nije tačno, navešćemo tri argumenta. Prvi, da je dozvola vladara nije šart za vladara džume, na što pućuje postupak ashaba. Drugi, da možemo postaviti pitanje ko je njima dao dozvolu za obavljanje džume namaza jer oni nisu vlast, a postojeća vlast nije islamska. I treći, da je po hanefijskom mezhebu ako nema vladara muslimana, kao što je slučaj kod nas, ljudi trebaju sami sebi organizovati džume, a to je ono što su radili oni koji klanjaju džume bez dozvole islamske zajednice. Dalje, na obavljanje na neobavljanje džume na više mjesta u jednom gazu bez potrebe. Za ovaj peti šart većina Malik, Šafija, Handelija smatrao da je zabranjeno obavljati više džuma u jednom mjestu bez potrebe, kao što je tjesa prostor i slično. Kod Halefija postoji razilaženje oko ovog šarta. Muhammed i rivajtu e, Ebu Hanifi i Ebu smatraju da je dozvoljeno više žuma u jednom mjestu. A u drugom rivajtu kojeg su izabrali Tahavija i Ibn Abedin je zabranjeno. Međutim, ako se klanja više džuma u jednom mjestu bez potrebe, onda ona koja prva počne ispravna i druga je ništavna, ako su obje dozvoljene. A ako ne, onda je ispravna samo ona koja je dozvoljena. Navodili smo dokaze koja je to džuma ispravna i koja je po Salafu Salih dozvoljena i od koje se treba odricati. Ako ne znamo koja je prva počela, onda svi trebaju krati prvi namaz i tako dalje. Ovo su, ovo su samo, braćo, dokazi i posljedice ovog šarta i posljedice ovog šarta zatim dalje da se ne klanja na mjestu ovaj šesti šart džuma učenjaka Malika, Šafija, Hamelijan smatraju da je džuma ispravna ako se klanja u nacionalnom mjestu svejedno grad ili selo s tim da je kod Hamelija džuma ispravna i ako se održi u pustinji ili pod šatorima dok je kod Malikija Šafija u ovom slučaju džuma batil Hanefije smatraju da je džuma ispravna ako se obavlja u gradskom nasilju i prigradskim mjestima, za razliku od sela gdje klanje džume namaza neispravno. Hanefijski učenjak Esarahfi pojašava da se pod gradskim naseljem podrazumijeva mjesto u kojem je namjesnik ili u kojem je kadija. A kaže Hanefijski učenjak Kalkasani da stavnici sela koja nisu gradsko naselje nisu dužni klanjati džumu niti je klanjati džume ispravno u selima. Po ovom šartu kod Hanefija mnoge džume bosanskim selima su batil. Hanefije dokazuju svoj stav slabim hadisom koji prenosi Alija Radelan da je poslanik sallallahu rekao ona džume namaza niti bara namaza osim u gradskom naselju. Ovaj hadis je slab tako su ga ocijenili Imam Ahmed ibn Hajar ocijenili su ga slabim pogledajte Hisul Habir drugi tom 54. stranca najbolje zna da je džumu obaveza klanjati na selima na bilo kom mjestu na što upućuju dva hadisa koji je Vjerodostojan, drugi Hasan dobar je predaja od Omera prvi hadis bilježi Buharija ibn Abasa, u kome kaže da prva džuma koja klanja poslije džume Medinije džuma u mjestu Džuvasa u Bahreinu, a ona je jedno od cela u plemeno, plemena Abdul Kajs. Bilježi Buharija 892. Drugi hadis je u kojem kaže Kabil Malik da je prvu džumu sa njima klanjao Esad i Zurare radao Anhum u selu blizu Medine koje se zove Nekiol Hadamat. bilježi ga je Budaud 1069 ibn Mađe 182 ibn Hađer je hadis ucijenio dobrim pogledajte Tahisul Habir drugi tom 56. stranica kaže Omer radijalo Anhu klanjajte džumu gdje god bili bilježi ga Ibn Abi u svom Sanefu Drugi tom 101. Da se klanja džumlja za imamom i koji nije musafir. Znači govorimo sljedećem. Ovaj sedmi šart ili ove dvije stvari su šart ispravci džume samo kod Malikija. Tako kod njih džuma nije ispravna ako se klanja u kućama, dvorištu kuća, na otvorenom zemljištu ili napuštenim mjestima. Imaju četiri šarta za objekat koji se smatra džamijom i navode detalje za koje nema potrebe i navodimo. Nemaju dokaza koji je vrijedno ovdje namjesti i komentarsati. Osnov je da to nije šart i nema šerijatskog teksta koji ukazuje na obrnuto. A Allah najbolje zna. Zaključak. Zaključak i svih ovi dokaza islamskih učenjaka. Sljedeći, kaže se Dik Hasan ko dobro razmisli o ovim mišljenjima, zabludi i ovim nesebima i bezvrednim ištihadima koji su rečeni i napisani o ovom plemenitom ibadetu koji nam je Allah propisao jednom sedmici i učinio ga jedinim od obilježja Islama, ne bi se mogao tome načuditi. Neki kažu, hudba je poput dva rekata namaza, pa ako ga prođe hudba nije mu ispravna džuma. Kao da do njih nije došao hadis prešao s mnoštvo rivajta jedan drugom podupiru. Ko zakasi na reka džume namazda, neka klanja šeja namaz, bit će mu potpuno. Niti su mu dopre drugi dokazi ovog hadisa. Drugi kažu, džuma nije ispravna osim da je kranju trojicu samodarom Treći kažu, četvorca, četiri kažu, sedmorca, devetorca, dvanest, trideset, četrdeset, pedeset, broj toga, veliki broj bez određivanja. Zatim druga grupa kaže, džuma nije ispravna osim ako se klanja u naseljenom mjestu, a neki su čak Iraku dijelili sa koliko hiljada stanovnika je šart da se klanja. Sljedeći opet tvrdi mora biti u tom mjestu džanja i nužnik. Dok drugi kaže, mora biti i to i to. Onda pojedini govore, nije vađiv klanjati džumu osim sa halifom. Ako nema halife ili ima, ali je nepravedan, džuma niti je propisana, niti je vađiv klanjati. Još je takvi mišljenja za koji nema ni traga od znanja. Nema u Allahovoj niti sunetu Allahova poslanika sallallahu ni jedno slovo koje mi može biti dokaz za njihove tvrde tvrdnje da su ove spomenute stvari šartovi za valjanost džume namaza, farz od njenih farzova ili rukn od njenih ruknova. Čudne stvari. Šta mišljenje radi oni koji se na njega oslone i kakve neistine im iz glava izlaze koje liče pričama ljudi na način časkanjima i druženjima i krivo otvorenim hadisima koji je daleko čist Ovo je jasno svakom ko poznaje Kuran i sunet poslanika sallallahu alaihi veselem. Ovi, ovi dokazi njima sliši ukazuju i stavljaju nam na znanje. Da se kod razilaženja treba vratiti Allahu njegovom poslaniku sallallahu alaihi veselem. Allahova presuda njegova knjiga i presuda poslika, sallallahu alaihi veselem poslije njegove smrti je sunnet, a ne nešto drugo. Uzvišeni Allah tabareke ve nije dao ni jednom od svojih robova, pa makar dostigao veliki stepen znanja Iskupio ono što drugi nemaju, da govori o ovom šerijatu bilo šta bez dokaza i kitaba i sunneta. Mustehid ima olakšicu da radi po svom mišljenju ako nema dokaza. Međutim, ostali nemaju olakšicu da rade po tom mišljenju. Mišljenju, mako on to bio. Aradatu en Nadije, 1.363, 366. stranca. Rezime svega kazano o šartovima džume je Prvo, da su šarti džume namaza, nastupanje namaskog vremena i klanjanje u džematu, te da je hutba vađib, a za ostale šartove koje su uvjetovali učenjaci nema dokaza koji ukazuju da su oni, da su oni vađib. moja draga, oni, ovi nisu naše odbijanje da se pomažu novotari i da se njima sarađuje okarakterisali kako treba. Oni su svjesno lažnim podmetanjem riječi nama usta koje nikad nismo rekli. To su nametali. To su govorili na svojim versovima, medijima i gdje god im se ukaže prilika. A to je da mi tekvirimo sve odreda. Da mi tekvirimo sve odreda. A dokaz je, njima je bio dobro poznati džema tekvira sa kojima ama baš nemamo ništa. Tako što nam vi vi prišli naziv haređizma, a to ste morali. Zašto? Jer niste nigdje mogli naći dokaze o saradnji sa notarima, pa ste tako povukli ovaj lukavi potez da bi opravdali dokaze o tome kako mi ne klanjamo za notarjeva jer ih tekvirimo. Tako mi je Allah, ovo je laž, Allah moj, Allah moj posvjedoči da smo od ovog čisti i da je ovo laž na nas. Vi ste saradnju sa novotarima, vašu ste saradnju sa novotarima u početku okarakterisali, dobro se sjećamo, kao mudrost u davi i polako, polako odrađivanje da ih prividete na sunet. Allah mi tako ste govorili, Allaha mi tako ste nam rekli, Allaha mi tako ste nam govorili. I način da se promijeni stanje, tako ste vidjeli da se mnogi sa vama ne slažu i da idu belaji i da je veoma teško kad su primijetili da ste bili neiskreni u tome i kad su se vaša djela pokazala da vama nije stalo do toga i kad ste počeli da ih valite onda to nije više mudrost dali nego ste ponovo preformulisali i izdavali, proglase i fete kako se sad odjednom ne smijemo odvajati oči svog naroda i od džemata i polako ste počeli da služite svojim vođama i hođama i ovoj državi i postali ste njihovi glasnogovornici što dokazuje da oni nemaju potrebe da nas ispominju uopšte a zatim ste se dobro potrudili da na terenu našu braću maksimalno odrađujete svoj dio odgovora sa islamskom i stvari dogovora sa islamskom zajednicom u Bosni, kako se tako naziva, a to je, a to je da radi očuvanja džemata IVZ raspustite sve džemate nastale u džihadu i posle njega. I na kraju bi vas zamolio, na kraju bi vas zamolio, jer ste vi poznati po blagosti prema bratu i braći muslimanima, a valja smo to za vas. Vjerovatno smo za vas muslimani, kad toliko tepate i vezeu i njihovoj, njihovim glavešnama nama to ne treba, ali eto, i pored toliko kufrijata u njoj, bidata, fasika, jel da, tako ste govorili, nema sumnje da oni to imaju. To ste vi govorili, pa gdje vam je onaj tolerantni odnos prema vašoj braći muslimanima, to jest u nama, pa da nas po navodnim znacima pokušate opravdati neznanjem ili pogrešnim ištihadom ili zavedenošću kad njihove kufrove jasne kao dan sakrivate i pravdate nijetom. Nije valja da ćete mi reći da mi nemamo iskren nijet. Pa to ste rekli. Jel da? Pa vi ne znate šta je u našim, u srcima. I kako to? Kako to, vallahi, nije mi jasno. Kako to? Kako to nije mi jasno? Oni koji pišu fete, koji pišu fete, to pišu samo za Bosnu. Samo za Bosnu, a od Jaspori rade svim drugčije. Ja ću vam pročitati, braćo, evo poslao mi je brat, brat iz Linca, poslao mi je upravo nešto što sam ja već znao, ali ću vam pročitati o čemu se radi ovako kaže, Assalamu alaikum, čuo sam da osoba sa sutra drži ders temu klanjanje džume mimo centralnih džanja. To ona fetva što je stavljena na niber. Kako? Kaže ovaj brat. Kad smo mi klanjali 2006. džumu za tim čovjekom po inicijalima SK, zadnjih nekoliko mjeseci u sobi iza Turske džamije, a hođa bio tri minute vožnje udaljen i bosanska džamija od nas i bosanska džamija od nas blizu. Pa taj nam je govorio da moramo imati svoje vlastite džamije. Čak je sakupljeno 50.000 eura za to. a sad ovako govori. Zatim kaže dalje ovaj brat. Arapi su istirali u ljubcu. ovih dana taj džemat i prostori iz prostorija i dovode hođu iz Egipta i ovih dana je ta šura društva da kupuju objekt i skupljaju već pare, a on javno ovako podmeće stranga bilo. Tako, brat, neću dalje čitati, brate moj, brate moj, neću dalje čitati, braćo, ovo je meni kako dobro poznato, da se kupuju, ja sam i naveo. I zato izgleda te fetve samo važe za možda Zenicu, tužu, Maoću i razočaraću Nedavno su braća u Tešu pokrenula hudbe u Lukavcu i u Banovićima. i onima što rade i braćo moja ja nikako, nikako to ne mogu okarakterisati i nazvati da je to čista laž i podmuklo stavljanje stvari i nama usta od čega smo i od čega je sunet poslalika salallahu alaihi čist. Ja ih pozivam, dođite da vidite, dođite da vidite kako glavni imam u Maglaju sjedi za dan neozubila svetog Leopolda sa popovima i za krstašima i dođite da vidite kako im čestita onome na čemu su. Dođite da vidite kako se ovdje ograđuju od ehli sunata i kažu javno otvorite na internetu to možete naći, ne stide se. Kažu javno da oni ne pozivaju ni izbliza nikog u ono u što mi pozivamo da oni ne pozivaju nikoga i svako može da ostane na svojoj vjeri. Tako mi Allaha, ovo je istina. Tako mi gospodara kjabe ovo je, istina. I zato, braćo moja, poštovani džemate, savjetuje vas vaš brat u islamu, savjetuje vas vaš brat u islamu, Pazite se, čuvajte se, gradite sunnet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Na, mi ne obožavamo mešćide, mi ne obožavamo zidove, mi ne obožavamo munare i lijepe džamija ne vallahi. Mi obožavamo Allaha za veđan. je samo da eto zaštitimo se od sunca, kiše, vjetra i Napravite i inšala utala, uskoro planiramo inšala utala i svi će vidjeti ako Allah dadne, pravit ćemo mešid najvjerovatniju tešu koji će biti samo od brodskog poda i od dasaka, kako bi, kako bi pokazali da mi jednim dijelom želimo da obožavamo Allaha Barka Tala, a uslijed nedanja velikog broja novca želimo da izvedemo generaciju ljudi iz tog, iz tog mešćida. Braćo moja draga, ovdje šta rade, neku noć bio na dersu u Sarajevu. Neku noć sam bio u Mešidu u Sarajevu koji je, alhamdulillah, Allahovom voljom, dobrotom i pomoći sa onoliko malo braće koje je bilo iskušenja bio prepun. Wallahi, došlo je braće koja nisu bila sa Tako mi Allaha, tako mi Allaha, pričali su mi stvari. Prvi put sam se sreo sa njima nakon toliko vremena od kojih se, od kojih se čovjeku ledi krv u žilama. Zamislite upitan jedan od Dalija, kada je rekao da treba da uđemo u parlament, ustao je nekakav od miskina i kaže mu, ej čoveče, pa oni dozvoljavaju pederizam, homoseksualizam, da mu odgovara, pa nema veze, mi ćemo nasuprot tome tražiti, odmah to nam je dobro pravo da tražimo da se uvede i više ženstvo. Allaho moj, utječem se od ovoga. Allaho moj, utječem se od ovoga. Wallahi, braćo, govore da je sunet nositi šešir, na primjer, u Sanđaku, a da je sunet francuska kapa ovdje u Bosni. Zamislite sunet pa francuska kapa. I time ukazuju na nas, jer ja lično volim da se oblačim malo šire, volim da kratim nogavice, volim da puštam bradu i volim da obračim, garderobu koja je šira i koja najviše posjeća na moju braću talibane i Allahami to je moj narod, volim taj narod i zato inosim da budem makat tako dio njih i da se razlikujem od svih novotara, od ovog ovdje koji nije moj narod, da im pokažem da ja nisam taj, da nisam na na čemu su oni, da nisam sa kravatom, da ja nisam dobro podbrijan, da ja nisam krstaš, da se odričem svih onih njihovih ideologija, jer to mi moj gospodar Allah te bareke ve taala naređen, a to savjetujem i vas, draga moja u islamu. Ono, o, i za kraj, za kraj poštovani džemate, Allah te bareke ve taala molim za za uspjeh, molim ga da nas uzdigne na putu uzdizanja njegove riječi, molim, molim ga Tebara da nas zaštiti od svih onih koji nam spletkare i žele da nas unište. Molim Allaha u, Vatala, molim Allaha Tebareke Vatala da nas, staviju nas stavi u safoje je ovaj što mi stavlja u privat, čućemo se kasnije, i dobro znaš na šta ja mislim. Ti dobro znaš, izbacite istikamu iz, iz, iz neta. Ponovo se javljaju, ponovo se javljaju na njima svojstven način da im pokazujem, kaže talibani su maturidije, ti nemaš tri čiste, ja ću ti i mogu ti donijeti na stotine dokaza o čemu ja, na koje talibane ja upućujem i govorim. Zato poštovani džemate od ovih i njima sličnih, njima sličnih šubhađija, njima njih pozivam, neka idu kud hoće. Neka idu, nek sebi izabiraju gdje god da hoće. Neka idu kuda god hoće. Neka idu u parlament. Neka idu u papi. Neka idu u Vatikan. Neka idu kud hoće. Samo im molim u ime Late, bare, Vetala. Da nas puste i ništa drugo ne tražimo od njih. Izabrali su taj put. Izabrali su taj put, nam pusti ga. Izabrali su taj put i neka idu. Ako, su iskreni, molimo lada i ih pomogne u tome da, da isprave tu zajednicu, ako su iskreni. Ali molim, ali mojim ime Allaha te bareke samo da nas, a to će veoma teško raditi, da nas ostave, da ostave na miru i da nas puste da radimo onako kako smo se u samom startu sa njima dogovorili. Svakom, svakom prema nijetu. Allah vas nagradio za sabor. Allah molim, ono što sam rekao i što je ispravno to od Allaha te a ono što nije, sam pogrešio to od mene šetana, molim Allaha za uspjeh, molim Allaha te bar da pomogne sve muđahide, gdje god živjeli, radili, borili se, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od splakaruša i od onih koji nam spletkare i onih koji žele da prave smutnju. Allah vas nagradio svakim dobrim, hvalajte mi braćo moja, što sam odužio Hvalite mi tako Allaha, ali tema je bila tako opširna imao još, ali eto, Allah vas pomogu svaki dobrim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم بالخيل عرش الأعاجم جار كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة تمجد أكارم رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم أضاء وجه العوالم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم أنا مشكاة ليل من الضلالات قاتم وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم فحطموا رأس باغ وذللوا كل لظالم حربا على كل حرب سلما لكل مسالم سلما لكل مسالم القول الصوارم استيد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم واليوم ذلت رؤوس وأذعنت كالسوائم تبا وتبا بل لذل أقام فينا المآتم فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم إن ألجمتنا البهائم الصوارم بين ترث المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم